Atzean mile bat unp ez du bere partiduaren lista sustengatuko. Ideiko Jean-René Etxegaraien zerrendan sartu da. Ikusiko dugu ez dela alderdiz edo taldez aldatzen den bakarra. Herriko, herriko izeneko marka ikusiko da laster saltegietan, unekin den xedea, tokian tokiko aragia lekian saltzia, presio hon batekin azlearen zart, sindikat eta kooperatifak xede horren ere maile. Kiroletan kalapitak edo nostian atzo, estropada edo treineruekin, duekin, bermeoko urdaibai lehen eldu, bainan sailkapenetik kendu dute epailek. Aroa jone. Eta mementoan lan opian, bainan eh, denbora eder baten menturarek ilan, temperatura oita bi grado ingurukoak egun, gauntan ala ere berriz ere euria okan behar ginuke. Eta lehenik eh, ziburun goizuntan zen beldurra baiestatu da, suak presuna bat hildu, ibili izeneko karrikaren amarrian. Aintzineko berisailetan erranda zigu... sua hondi bat abiatu zela ziburuko bizitigi batian, zazpi presuna biziziren bastiza hortan apartamendu desberdinetan, eta hauetarik bat falta zen, unen gorputza atse dute dola somaite minuta, irutan egoi urteko gizon batena da, ez da sua nundik eta nola abiatu den, inkesta orai hasten dute. Berroi bat suhiltzailea izan dira han lanian, seik asernetarik etorriak, angelu endaia donibane luizune, senpere ustaitze eta aurtiritik. Eskola sartzeak burrasuak erakasle eskasetaz plini hainbat tokitan, azkainen adibidez, eskola okupatuko dute burrasu egoizuntan joan orziralian bezala, kanboko amategian berdin burrasuek dute eskola eginen falta den erakaslearen ordeza. Manifestalia baionan ere, biar, gobernuak prestatzen ari duen erretreten reformaren kontra, CGT, EFO, FSU eta Solidaren arteko intersindikalak deitzen du, zenturzu ilo plazatik, goizeko, amarek erditan, erreformak ez du baitezpada erretretara joaitearen adina gibelatzen, baina kotizatzen EPA, berroita iru urte eta rat lusatzea, pentsatu adu, erretreta, irutan ego urte eta galdatzen dute sindikatoriek, lab sindikatak ere, deitzen du biharko protestaldietan parte hartzerat Euskal Herriko ekologista berdeak ere harri beretik mintzo diote ez duela kotizatzen luzatzeak deus ekarriko denek indar bat behar dutela omen erretreta sistimaren txalbatzeko berdek diote ez dutela langilek baizik indar hori eginen abantailak eskainiak izanen baitzaizkio nagusi goari Giroa Ilunzenari, ari baionak hauteskunden Christian Millebar BUMP-koak, udi Jean-René Etxegaraien Serendana, aurkesten dela jakinarazidu, Silvi Duruti, UMP-ko zerrenda buruari, bizkarre Christian Millebar B, UMP-ko ordezkari izaiteko zen, lista izan nahi baina norro gira Silvi Durutik hartu lekua, Duruti sustengatu ordez beraz, bizkarre eta Jean-René Etxegaraien zerrendan aurkestuko da Millebar B, ez Bakarik... bakarrik, Jérôme Aguer, orai arte oposizionian sozialistekin zena, eta George Barrer, Bayon Parker edo Ibu Galden eskuineko beste zerrendan aurkezten zena ere, etxe gareiekin joanen baitira. Etik eta politikoetatik kanpo bateratzaile izaitia Bayonan garantzitsua dela errandauku, jarren etxe garai zerrenda buruak. À mon sens, Bayonne a besoin euh, d'un grand euh, rassemblement au-delà des formations politiques. Bayonne a toujours été une ville de... Bayonak elgarretaratze handi baten beharra du formakuntza politikoetatik kanpo. Bayona beti izan da hiri moderatua eta horregatik segur naiz ezin dela herria alderdi politiko bati lotu, izan eskuineko zein ezkerreko. De droite, de gauche ou du centre. Et c'est la raison pour laquelle euh, cette euh, décision de rassemblement Eh, Horregatik bateratzearekin borondate honeko jende guztia elkartu nahi dugu programa bat idazteko kolektiboki iraile eta urrian antolatuko ditudan mintegietan. Eh, eta sorpresetan, abertzale batzu ere, Jean René Etxegaraien zerrendan izan diteizkela, azpimagatu dauku berak, baina ez du izenik salatu nahi izan. Lura eta etxe bizitza kolektiboak jakinarazten dauku, immobilier edo higiezin agentzieri buruz egin duen informazione bideoa, somaitegun untan interneten ikusgarri dela, YouTubeen Lura eta etxe bizitza eskubidea da, eh, izeneko elbideerat eh, elbiderat eh, joanez, edo hori Lura eta etxe bizitza joz aurkituko duzue delako, no, delako bideo hori. Herriko, herriko marka laster ikusiko da Euskal Herriko saltegi gehienetan, desmartxa berri hau, ELB eta FDSOA sindikatak, Asuriako Kooperatifa, Angeluko Arkadi eta SBB iltegiak eta Zulaideko Mazon daragi saltzailearen artian, ustartu eta Euskal Herriko Laborantxak Amarraren laguntzarekin, ere manden gogoetaren emaitza da. Behi aragi sailako eragile bilduak izanez, horrek desmartxari indarra emanen diola, uste du, guía el herriko aragia la lehendakariak. batuteko bai uh, eh, agi egidik, ordin bongu kooperatiba suian sail hortan gutuk hatxarretik, eh, badik hamar bat urte beno habo. Oai arkadi eh, bai baiunako adarak haike nahidik eh, sail uh, hortan sartu de askarki. Badu mazond zuzuraideko uh, bai agi saltzale den bat haike nahiduk zentzu horta jun agien parte bat entako pu. Eta mazond, beste mazond bat batuk baiunako hitegian, eh, haike nahiduk didik proposat hebenkagia. Baduk otaik erran erhinikek, bon, ba- baduk bi sindikatak eh, parte hartzen di, ULB eta FDSUak bai, labantxe gambarak parte hartzen dik, lurberrike parte hartzen dik eh, sail uh, hortan, batutuk lantegi, kajik Euskal Herriko lantegik oro parte hartzen dienak hortan, ordin, bon, uh, eh, espantxadiak, bon, indar bat ekaiko dila, hoi, bat laspabost edo sei, nartin juntatzen magia, mini bat indar bat en marka hori. Herriko Aragia elkartea sortu dute markaren promesioaren eh, egiteko, bere helburu nagusia da. Hemengo behien aragia, ahalik eta gehien hemen txaltzia eta geroari begira, presio iraunkor baten sortazia azleari. Marka horren pean eskualegian sortu, oze gabe hasi, gizentarazi eta hilarazi diren, edo hilaraziko diren behien aragia salduko da eta marka baliatzen alko du. Herriko Aragia elkarteko kide izanen den edo zoin behi azlek. Kirolak eta estropadak edo treineruak, basterrak berotu dira atzo, donostiako badiaren inguruan. Ondarrabiak ere mandu kontxako bandera, epailek bermioko urdaibai esailkapen azkampo ezari ondoan. Elmugarat buru zitzultzen zirenean, urdaibai sartu da ondarrabiaren lehoan edo karrikan eta arraunek elgar jo dute, astapen batian epailek ez dute deliberorik hartu eta urdaibaiek lehen tokian bokatu du estropada ondotik ondarrabiak dei egin du epaileak bildu dira eta irudiak ikusi onduan urdai bai kanpo utzi dute eta ondarrabiari eman garaipena. Atzo horiok ere mandu bigeren mantxa eta bigeren ondarrabia atera da, baina bi mantxen demora kondatuz ondarrabia da aurtengo xapelduna. Emazteetan, sumaia nagusitu da. Eta Rubian eh, berri ilunak, Kristof, miarritze peko errikan dugula. Azken tokian top amalau xapelketan, eh, atzo galdu dute miagistarek amairu, ogoita tulonen kontra agilegan, bai ere galdu du briven, amazazpi amar, ala ere defentsarako pundua, beraz, xuri urdinen zat tulon lehen dugu, uh, bai hona eta miagitze eh, amalau garen, tulonek amazazpi pundu ditu, bai honak amar eta miarritzek sei. Eldu den uh, larun batian, Torosa Beo eta Aviron Hasing azken hau zuzenian Euskari iratitan, zortziak eterditan. Federal bat mailako xapelketa abiatu da atzo, eta maulek irabazi du bere zelaian ogoita bederatzi amalau lurderen kontra, maule olorone elduden igandian ere zuzenean euskal Jatitan, eta iruaren multsuan donibane loitzunek galdu zuen larun batian montobaren berogoita amabi amabi, endaiak galdu bere zelaian amabost ogoita sei, langonen kontra pilotan. Egan behar da lekorneko sarpeiketa abiatu dela, intsospe eskurrak berrogoi zorret etxetoko goita amar, lanbertaneiek berrogoi, bielarizmendiko goita zazpi, Eta atzoko irabazdunek ez dute elgarrikin segituko, final erdietan eskurariko da lagetxearekin lehenik orzialian, Laurent Lambert eta Osafrenen kontra, eta ondotik Waltari Simono Lambert intxauspe batikia dukazu finala gaur sortzi, aldi oro sartzia urririk aratsalde untan doni banegarazin, iztarien kopako lehen itzulia, bostontan etxe tobone beltsi diart Lamur plazalaxuan, josti barriko lehiaketako finala donaistin, makin olzomendi Zedrik Lukuk irabazidute ogoita amar, ogoita bat alen etxe aiande lukuren kontra, eta irisarriko finala eraman dute plazala soan ere jone muskarditz eta zabi goita amari meretzi, Mikael Mason eta Jean Amestoyen kontra. Izan dain, ostibaren edo irisarrin, euriaren gatik aterbian jokatu dira eh, finalak. Eta ala beraz zerten altzen kiloretan, behar bada, justu azken emaitza bezala, Fernando Etxegara iberatarrak eramanduela xarakurrika alarun batean, eta emazteetan, goena elbide ondo, uh, eh, kanboara nagusitu dela pantzo.